Osteguntan EHZ-etak e uh, eh, gomitatzen zitu, jakitekoa da e EHZ-eta aurten uh, eh, amikuzen uh, eh, iraganen dela. Beraz, suretzat uh, importanta duzu, holako itzaldi bat amikuze euskalde batean emaitea? Be, EHZ-etakoek nahi zizien jakin amikuzea egiten eta ezagutu, ezagutu amikuze, odien ez tabai da gunekoak jarri gure kin harremanetan, eta orainburu buru bi hitzaldi izanen duzu, zuzu, gaur urte honuntako hori hizkuntza inguruan egiten dugun lana, azken uh, goi urtetan, eta bestalde etxetiak guaz Jean-Claude Maillarenek egun batez imerko isi e, ere bere presentazionia odian, eh, hala, amikuse ezagutzeko, bena, odian, izkuntzain eh, aferan, baixi, bai, zobait demora, eh, izan dain libertimendia ere buruz behera sartu gintxo nortan, eh, berendako, edo zabalik elkartean ere, eskora elkarte bezala muntatu dugula, Eta hor, ari gitzu, bon, amikusen zeheran behar da, denek dakiten bezala, eskuara galdu dela, Uh, bestetan bezala, bena bestetan beno fiti hori, mentuaz, duela uh, eh, nahizta bestea de, eh, abaxena barriko edo barnekaldeko leku hori guzitan bezala Eh, denak eskoraz ari zitsun duela berroita hamar, berroita noi urte hartio hor ere, benak gertatzen duzu, amiko zen bazela eh, egoera sozioekonomiko partikular bat, eh, gure ustez horrek eragin diena, haustura, transmisioaren etenaldia, beste lekietan, beno, bortitzago, egin dela, edo fiteago. Uh, bertsi egan ere, bestetan ere egin dela gioztik, bere emekio badare egin dela berdin, eta apepres eh, hein bertsutan eh, girela denak, nahizta diferentzia tipi batzu markatu beti. Hordian, gaurko egunean, erraiten aldezu izkuntza ez dela ageri biziki, eh, erabilera ez dela, ez dela xantza handik eskoraz biziki hartzeko, nun ez den eh, leku, leku berezi batzuetan, edo memento berezi batzuetan, eta eskuarak galdu duela eskualegi guzian bezala, beste hizkuntza bat dinbaita gainetik eta harek hegemonia guzia hartu baitu, hua beharrezkoa baitzen eta derrigorrezkoa haren ikastia eta gero baliatzia, eskoarak galdutsi zitien funtzioak. Odea, adibidez, soziolinguistika teoria zonbait ekarriko isita, itzaldi hortan, hizkuntzek batxi funtzioak, odean, bausu, eh, petigora abiatuz, jendiain baitako hizkuntza, zoin da. Eh, odean, eh, alainan eh, goekasian eskora izan duzu, eskora baliatzen badu, beste likuetan ere. Bena, beste lekuak dituzu, ondoko funtzio hau familia mailan. Deia, zure inguruko lehen eh, zirkulu horietan nola bera, no, ze izkuntza baliatzen da. Gio, familia tilanda lanian, ti landa herrian, herriti landa gio, nazio mailan. Eta gio, bauzu, eta nazio, fen, kultur izkuntza deitzen dena, eta nazio nazioarteko hizkuntza, bo nazioarteko hizkuntza eskuara, bo egun batez izain duzu bena ez behar, behar goizian ono, inglesak baitu hori. Eta e, erran behar dena gaur, funzio hori guziak, izan dain, eta nazio mailakoa deia uste dugu bi hizkuntza egemeniko ditugula, espainola aldeatian, frantzesa bestian eta horiek impusatu direla. Gero, uh, eh, erri mailan, uh, eh, arzen badugu, eh, edo lan mailan, biziak ekarritian berrikuntza guziekin eta frantsesak ekarritxi, guek asian, eta ordean horiek jendiak frantsesez hartzen batu, etxi eskoraz bizitzen. Eta gio emekimeki familia mailan gaur, gaur ikusten bada, gazten, azken inkestek diotenaz, namarretaik zortzik ez dutela eskuara eh, mintzatzeko gaitasunik, agribisu familiako hizkuntza ez dela eskuara izaiten, kasu gehienetan, e, deia burrasuetan ere burraso gazteetan eh, biga eskualdunak izaiteko e, xantza guti usio, eta badirelaik txierra nahi horrek hizkuntza eskuara izain dela familia hortan, eta gio, bat, eskualduna bada eta bestia ez, ordean deia frantzesa usio hizkuntza, eta mon biak frantzesa badira, e, Hala. Odea, ageri usu, funzioen galtze hori, ebe, gainbeera jintza okula, frantzesak hartu diela, eskorak zien lekia, diela egun urte, eh, agnazguneak erreite maita, erren eta herri bat, agnazgune bezala kontsideratzen dixie, hamarretaik zortzik, eskora menperatzen dutelaik egunero. Odea, gara bizitzen dela eskora zerri hortan. Hola gintxun, duela bitanoi egun urte zehok, eh, hemen guzian, ipagalde guzian, eta egoaldeko kostalde guziare alaxun ere, ere mu handia, handi batian. Eta hori guzia galtzen duzu eun urtez eta eun urte beno gutioz, hiru belan aldi zundarien. Eta funtzio hori guzia galduik, gaur zein behar dugu. Hori hori usu, uh, guk nahi zu eskoraz bizi, izuzen baitzauku nunbait eskorak bizi behar badu eskolegian dela ale, ez dela izan Japonian edo ez tekin nun hori bat, eta bi uh, gure gu eskualduna baigira ondarean, eta gure bizia hori baita, eta gure kultura hori baita. Gu arnazgune batzutan sortu gira, gure demoran, ez erraiteko eh, bizi zaharra gila, mena bohein bat, ale, eskoraz bizi eta gure kuadrilla egin du, eskoraz bizi zen, eskoraz irriten ginen, eta eskoraz trufatzen ginen munduaz, eta zaharretaz, eta hor gazte guziek iten, zuten, duten bezala, eta gaur gutaz iten duten bezala. Eta hor dian, hor bazen bizitasun hori egin dugu eskuara, ez den etza problemaik. Eh? Mm. Eta dentsitate histori hori ere bada. Eh? Hor dian, horre guziak erran nahi du, gauza gaur diren bezala utziz, eskual hiztun osoak, jendartetik bazterian dira. Eh? Zirkuluka ikusten bada gauza, jendartearen erdia, frantxas ele bakarrak dira edo e, zeit antolatzen delaik, frantzese lebakar edo bedean, balin bada eskuarare bilkarri mailako soinu bat izanen da. Hori, ba, dekigu gauza elebiak, e, ale hegemonia, oda, gio, e, hortan biziki abilada e, izkuntz hegemonikoa ere, zetak defendiatzen du multikulturalismoa, biztan dena. Eta multikulturalismoa da eskuara eta besteak, eta eta denak, eta soinu guziak. menago hor ikusten dugu, ale, horren ulerzeko, berda, frantzesetik pentsatu nahi eta ez. Baina, nin ados niz multikulturalismoaz, eta behar dugu eskualdati pentsatu gauza hori. Mm. Eh? Baina, da, eskual histunak periferian balima dira ekintzetan, orduan agerida galduko dugula. Behar dugu eskual eta hiztun oso horiek, erten den hori, erdigunean ezari, eta hortik arra pentsatu gure, gure garapena ondarian. Gauza da, e, eh, erten duzuna da, esparru guzietan Euskararen... Eh, Edo Euskara ez identifikatzen espaju horrentzat. Eh, idei hori eh, klasikoa dena Euskara etxean, familian eta beti den. Ribatuan, Eta sustut kultura nozen da guai. Bai. Eta ikusgarri, eta, eta ikusgarri gintzan. Eta hor da hor badia moimenduak, ara errekuperatzeko. Nik aibatzen dutan gauza, ez da partizibatiboa baizik izaiten al. Hmm. Eh, pentsatzen al dugu kultura bat elitista, er, elitista, eh, artistista, eranen bai. dut. Nun artistiak diren jabe, Eh, kulturaz, edo pentsatzen aldugu kultura bat, e, gehiago partizipatiboa. Nun, eta hor, egituetan gira, edo beste gauza batzutan gira, eta gira komunitatearen kompaktazioan eta. Komunitatea adibidez, frantsesez debekatoa den izbat da. Aski da behatzea informazioniak eta hori islamismoarekin e, lotzen da gaur. Adibidez, hor, hor ere badugu erronka bat, guk ere sartu zaizkigun, e, zera modernitate guzia frantsesez dintzaigu, eta untsa pentsatzeko moldiak ere horti gintzaizkigu. Eta hori badugu, zinez, eh, luneta parea aldatzea aipatut, bena da dekontaminatze lan egiteko, be, arra pentsatzeko, egiazki, eh, zer da, hizkuntza hau galazten duena, eta zer da hizkuntza hau laguntzen alduena. Eta ez da neuren kontra joiteko, da bakarrik guk gurea bizitzeko, be, gure, gure normaltasuna ez ondarian. Eta hostian aipatu zenituen dinamikak eta dena, eta behiz eh, dinez EHZ e eta rat, EHZ eta eh, amikuzerat heldu da, eta eh, aipatzen da nola ebe, behar bat zerbait ikajiko dion amikuzeri Euskararen aldetik, dinamikaren aldetik, zuk nola ikusten duzu, nola, nolako egeakzioa ukan duzu, jakitian EHZ eta amikuzerat eh, heldu eh, zuzula. Bizik usagatu behar ba. Behar ba, hortan batxu bi definizio. Bai. Bauzu, behar ba, behar dizio ba. Bena, izain da ere. Hori, hori ere festivalena aski interesanta oso zenta eh, festivalera joan nintaike egun guzietako halako leku bat, Eh, parantesi hartian, bizitzan, ba, pesta den bezala ondarian, eh? eta nun eh, erantzuk, erantzuk guziak etxen utzik, edo kanpoan utzik, eta hor bizi dut gauza bat, aski gaseosa, holako, ai, etereo gauza bat, mundutik aparte bezala, eta libertate gune bat, baliz bezala, eta halako zer bat, eta bizik Eta hor, etxit uste, izkuntzak zentralitatea izain duela. Beste gauza batzuk izai zentralitatea. Eta mentuaz, preseski artistak, artistaren figura naturak dizi libertate handiena erakusten uh, hortan. Eta beste festival, joan itakeso festivalat, beste zeiten dako, eta ditaikina gehiago hori bizitzeko elgarrekilako memento batzu, Memento uni, de, uh, memento uni, eta mundu mailako memento bitxi batzutan bizi gira, beti hola izan da, zen eixaz, baina gau baituko gureak, gure erronkak, eta hori elgarrekin erantzun batzu ekarri naiz, eta eta kolektiboki. Eh? Eta uste isit, ehz ere, bere memento guziak izan tiela, eh, kanporako komunikazioan, eta, oh, guai, ikusten baititut, ondo <laughs> ikusten dituztanak beder, iduzitzea zu, bigarren uh, eh, sailohtan klasifikalitekela gehiago, gehiago ikusiko, nik ere, biztan dena, konten izala, moimendia, gazten moimendia ikustiaz, eta gazte horiek engaiatiak hola, eta jale, eskoraz bizi eta, bon, ara, ni konteniz. Gero, horrek badia impacturik, ebe, ez bada entxeatzen ez dakigu, eta, ala, gozen nola. Segit, zu gazte xira, nola bizitzen do hori luke galdera. <laughs>